Bye.

yodgor sa'diyev mukambar rahimova to'ti yusupova salohiddin ziyamuhammedov rustam karimov g'aybulla hojiyev madina muxtorova rixsivoy avazov mahmud ismoilov muallif nomidan o'qiladigan matnlar temur malik yunusov ijrosida to'rtinchi hijriya dal oyining o'n yettinchisi qishqi kunlarning biri quyosh botgan tevarakdan shom azoni eshitiladir darvozasi sharqi janubga qarab qurilgan bu dongdor saroyni toshkand samarqand va buxoro savdogarlari egallaganda saroydagi bir ikki hujrani istisno qilish bilan boshqalari musofirlar ila to'la saroy ahli kunduzgi ish kuchlaridan bo'shab hujralarga qaytganlar ko'p hujralar kechlik osh pishirish bilan mashg'ul shuning uchun kunduzgiga qaraganda saroy jonli kishilarning shaqqillab so'zlashishlari xaholab kulishlari saroyni ko'kka ko'targundi saroyning to'rida boshqalarga qaraganda ko'rkamroq bir hujra ana bu hujralarga kiyiz to'shalgani holda bu hujrada qip qizil gilam o'ttalarda bo'z ko'rpalar ko'rilgan bo'lsa bunda ipak va adras ko'rpalar narigilarida qora charoq sasig'anda bu hujrada sham yonadi o'zga hujralarda yengil tabiatlik serchaqchaq kishilar bo'lganida bu hujraning egasi ham boshqacha yaratilishdi og'ir tabiatlik ulug' gavdalik ko'rkam va oq yuzlik kelishgan qora ko'zlik mutanosib qora qoshliq va endigina murti saf urgan bir yigit bas bu hujra bino va jihoz yog'idan ham ega jihatdan diqqatni o'ziga jalb etarlik edi qandoqdir bir xayol ichida o'ltirg'uvchi bu yigit toshkentning mashhur ayonlaridan bo'lgan yusufbek hojining o'g'li otabek saroy darvozasidan ikki kishi kelib kirgach ulardan biravi darvoza yonidagi kimdandir so'radi assalomu alaykum va alaykum assalom keling keling otabek shu saroyga tushganmi ha u to'rdagi hujradalar rahmat bizga tanish hujra ko'rsatilishi bilan ular shu tomonga qarab yurdilar bu ikki kishining bittasi gavdaga kichik yuzga to'la ozroqgina soqol murtlik yigirma besh yoshlar chamaliq bir yigit bo'lib marg'ilonning boylaridan ziyo shohchi deganning rahmat otliq o'g'lidir ikkinchisi uzun bo'ylik qora cho'tir yuzlik chag'ir ko'zlik chuvoq soqol o'ttiz besh yoshlarda bo'lgan ko'rimsiz bir kishi edi bu yigit yaxshig'ina davlatmand bo'lsa ham lekin shuhrati nima uchundir boyligi bilan bo'lmay homid xotinboz deb shuhratlangan kishilar homid orqasidan so'zlashganda uning otiga taqilgan laqabni qo'shib aytmasalar yolg'iz homidboy deyish ila uni tanita olmaydilar homidning otabek bilan tanishligi bo'lmasa ham rahmatga yaqin qarindosh ziyo shohchining qaynisi rahmatning tog'asi ular hujraga kelib kirdilar otabek kelguvchilarni ulug'lab qarshiladi assalomu alaykum va alaykum assalom bizni kechirasiz beka vaqtsiz kelib sizni tinchsizladik hech qisi yo'q tinchsizlamadingizlar bil aks quvontirdingizlar shahringizga birinchi martaba kelishim bo'lgani uchun tanishsizlik yolg'izlik meni juda zeriktirgan edi qani yuqoriga rahmat shu orada hujraga bir chol kirib kelib ul ham mehmonlar bilan so'rashib chiqdi bu chol hasanali otliq bo'lib 60 yoshlar chamasida cho'zuq yuzlik dungroq peshonalik sariqqa moyil to'garak qora ko'zlik oppoq uzun soqollik edi soqolining oqlig'iga qaramasdan uning qaddida keksalik alomatlari sezilmas va tusida ham uncha o'zgarish yo'q edi otabek mehmonlarni tanchaga o'tqizib fotihadan so'ng hasanalidan so'radi tuzukmisiz ota xudoga shukur boyagidan biroz yengilladim mazmuni istekkan ekan ba'zi yumushlar buyursam buyuringiz o'g'lim rahmat ota bo'lmasa bizga choy qaynatib bersangizchi xo'p begim hasanali chiqdi rahmat otabek bilan yana bir qayta sog'liq so'rashgandan keyin so'radi mazur tasbeh aka bu kishi kimingiz bo'ladi otabek rahmatning savoliga javob bermay eshikka qaradi hasanalini hujradan uzoqlatib so'ngra javob berdi qulimiz qulingiz shundoq hasan alini bolalik vaqtida erondan kishi o'g'irlab kelguchi bir turkman qo'lidan otabekning bobosi 15 tillo barobariga sotib olgan edi hasan alining otabeklar oilasida qulluqda bo'lganiga 50 yillar chamasi zamon o'tib endi otabeklar oilasining chin bir a'zosi bo'lib ketgan xo'jasi yusufbek hojiga ayniqsa xo'jazodasi otabekka itoat va ixlosi tom bo'lib buning evaziga ulardan ham ishonch va hurmat ko'rardi hasanali o'ttiz yoshlik vaqtida sotib olgan bir cho'riga uylantirilgan bo'lsa ham ammo o'g'il qizlari bo'lmagan bo'lsalar ham yoshlikda o'lib ketganlar shuning uchun bo'lsa kerak otabekka ixlos qo'yib unga o'z bolasi kabi qarar o'lganimdan keyin ruhimga bir kalima qur'on o'qisa bir vaqtlar hasan ali ota ham bor edi deb yodlasa menga shunisi kifoya deb qaror bergan va hozirdan boshlab otabekka bu to'g'rida siforishlar berib undan samimiy va'dalar olib yurg'uvchi oq ah, ko'ngillik bir qul edi hasanali ustida bo'lgan haligi gapdan keyin rahmat so'radi toshkentdan nimalar keltirdingiz beka aka arzimagan narsalar gazmon qalapoy afzali va biroz qozon marg'ilonda gazmol bilan qalapoy afzalni bozori chaqqon otabek miqrozi sham so'xtasini kesib tuzatdi orada yotsirashga o'xshash bir hol bor nima uchundir bir so'zlab ikki to'xtar edilar bu o'ng'aysiz holatdan chiqish va so'zni so'zga ulab yuborish uchun rahmat tirishganday ko'rinardi marg'ilonni qanday topdingiz beka xushlandingizmi yo nima desam ekan marg'ilonni har holda xush ko'rdim marg'ilon turkistonimizning to'qig'uvchilik hunarida birinchi shahridir ikkilanib berilgan bu javobdan homid bilan rahmat bir birlariga qarashib oldilar otabek bu holatni sezdi va o'zining so'zini kulgulikka olib izoh berdi kelgan kunimdan marg'iloningizni xushlamay boshlagan edim chunki tanishlarim yo'q musofirchilik bilinib qolayozgan edi endi bu soatdan boshlab marg'ilondan roziman negaki yo'qlab kelguvchi sizning kabi qadrdonlar ham bo'lar ekan kechiringiz bega men sizning marg'ilon kelganingizni bu kun otamdan eshitdim yo'qsa albatta sizni zeriktirmas edim aniqmi to'g'ri gap bega otam toshkent borg'onlarida to'ppa to'g'ri sizning eshigingizga tushsinlarda siz saroyga tushing bu taraf bilan sizdan o'pkani biz qilsak arziydir haqqingiz bor ammo birinchidan sizning hovlingizni so'roqlab topish menga qiyinroq ko'rindi undan so'ng molimizni ortgan tuyakashlar shu saroyga tayinlangan edilar har holda bu uzr emas begim hasanali dasturxon yozib qumg'on kirgizdi odatiy takalluflar bilan dasturxon va choyga qaraldi homid nonni shirniga bulg'ar ekan so'radi yoshingiz nechada bek bekka xudo umr bersa bu yil hamduni bo'lsa to'ppa to'g'ri yigirma to'rt yoshga qadam qo'yadilar yigirma to'rt yoshga kirdimmi ota chindan ham necha yoshga kirganimni o'zim bilmayman yigirma to'rt yoshga kirdingiz bek uylanganmisiz yo'q bek uchun bir necha joylarga qiz ayttirmak istalingan bo'lsa ham avval ta'til bitmagan ilk undan keyin bekning uylanishga bo'lgan qarshiliklardan bu kungacha to'y qilolmay kelamiz ulug' xo'jamizning qat'iy niyatlari bu safardan qaytgach bekni uylantirishdir menimcha uylanishdek nozik bir ish dunyoda yo'qdir uylangach xotining tabinga muvofiq bo'lsa bu juda yaxshi yo'qsa munchalik og'ir gap dunyoda bo'lmas so'zingizni to'g'rilig'ida shubha yo'q ammo shuni ham qo'shmoq kerakki oladirg'on xotiningiz sizga muvofiq bo'lishi barobarida er ham xotinga muvofiq bo'lsin xotinga muvofiq bo'lish va bo'lmaslikni uncha keragi yo'q xotinlarga er degan ismni o'zi kifoya ammo jiyan aytgandek xotin erga muvofiq bo'lsa bas a <laughs> rahmat kulib otabekka qaradi otabek ham istehzoli tabassum orasi homidga ko'z qirini tashladi uylanishdagi ixtiyorimiz ota onalarimizda bo'lganlikdan olodirg'on kelinlari o'g'illarga yoqsa emas balki uning ota onalari o'zlariga yoqsa bas bu to'g'rida uylanguvchi yigit bilan er qilguvchi qizning lom mim deyishga haq va ixtiyorlari bo'lmaydi bu odatimiz ma'qul va mashru ishlardan emasdi masalan men ota onamning yoqtirishlari bilan uylandim ammo xotinim ota onamga muvofiq bo'lsa ham menga muvofiq emas siz aytgandek ehtimol men ham xotinimga muvofiq emasdirman so'zingiz juda to'g'ri beka e jiyan boshlab uylanishing albatta ota onang uchun bo'lib ulardan ranjib yurishingni o'rni yo'q xotining ko'nglingga muvofiq kelmas ekan muvofiqni olib xotinni ikkita qil a <laughs> ha bunisi ham kelishmasa uchinchisini ol xotinim muvofiq emas deb zorlanib hasratlanib yurish er kishini ishi emas jiyan xotin ko'paytirib ular orasida azoblanishning nima hikmati bo'lsin bir xotin bilan muhabbatlik umr kechirmak menimcha eng ma'qul ish masalan ikki xotinlikning bittasi sizmi uyingizda har kun janjal bir daqiqa tinchligingiz yo'q e, seningdek yigitlar uchun albatta bitta xotin ham ortiqchalik qiladi <laughs> ey ko'p xotin orasida azoblanish o'zi nima degan so'z ha qamchiningdan qon tomsa yuzta xotin orasida ham rohatlanib tiriklik qilasan men bu kungacha ikki xotin o'rtasida turib janjalga to'yg'animcha yo'q ammo xotinni uchta qilishga ham o'yim yo'q emas jiyan <laughs> sizga tarafi yo'q tog'a homid mag'rur bir tusda otabekka qaradi otabek uning so'zidan kulimsiragan edi hasanali palovga o'rnash uchun tashqariga chiqdi otabek mehmonlarga choy quyib uzatdi homidning haligi so'zidan keyin oradagi bas kesilgan edi uchovlari ham bir narsaning xayolini surgandek ko'rinar edilar bir necha vaqt shu holda qolishib rahmat tog'asidan so'radi tog'a mirzakarim aka qizini erga berdimi eshitdingizmi bundan xabarim bo'lmadi gumonimcha bermagandir beka bizning marlonda bir qiz bor shundoq ko'hlikki bu o'rtada uning o'xshashi bo'lmas deb o'ylayman homid bir turlik vaziyatda yer ostidan jiyaniga qaradi tog'asining holidan xabarsiz rahmat so'zida davom etdi shahrimizda mirza karimboy otliq bir savdogar kishi bor bu shuning qizidir balki siz mirzakarim akani tanirsiz u bir necha vaqt toshkentda qutidorlik qilib turgan ekan yo'q tanimayman homidning yuzidagi boyag'i holat yana ham kuchlanib go'yo toqatsizlangandek ko'rinar edi rahmat davom etdi uning hovlisi poyavzal rastasining burchagidagi imoratdir o'zi davlatmand bir kishi toshkent ashroflarining ko'plari bilan aloqador bo'lganlikdan balki otangiz bilan chiqar. ehtimol otabek nima uchundir g'ayri ixtiyoriy bir tebrandi uning yuzida bir o'zgarish va vujudida bir chayqalish bor edi undagi bu o'zgarishdan rahmat xabarsiz bo'lsa ham ammo homid uni yer ostidan taqib etardi bu taqib otabekdagi haligi o'zgarishni payqabmi yoki tasodifiymi edi bu to'g'rida bir mulohazada aytish albatta mumkin emas yana bir necha vaqt jim qoldilar beka endi biznikiga qachon mehmon bo'lasiz xudo xohlagan vaqtda bo'larmiz yo'q beka siz aniqlab bir kunni tayin qilingiz biz bu yerga sizni taklif qilgani kelganmiz ovora bo'lmoqning nima zarurati bor bunda ovora bo'lish degan narsa yo'q iloji bo'lsa sizni bu saroydan hovliga ko'chiramiz hozirga bir kunni tayin qilib bizga mehmon bo'lingchi otam sizning bilan o'ltirishib toshkent ahvoloti to'g'risida so'zlashmoqqa mushtaqdirlar bu saroydan sizlarnikiga ko'chishim og'ir ammo otangizning ziyoratlariga borishga har qachon hozirman sog' bo'ling beka boradigan kuningizni tayin olasizmi ma'lumingiz kechalari bo'sh bo'laman shuning bilan birga otangiz qaysi vaqtni ixtiyor qilsalar ijobat etishdan o'zga choram bo'lmas salomat bo'lingiz beka shuni ham sizdan so'rayin o'ltirishga begona kishilar ham aytilsa mumkinmi ozor chekmasmisiz chaqirilganda ham o'zimizga yaqin va ahil kishilar bo'lar masalan mirzakarim qutidor kabi bu vaqt otabekning tusiga haligidek o'zgarish chiqdi ersa da lekin sezdirmaslikka tirishib javob berdi manim uchun farqsiz oshdan so'ng mehmonlar xayrlashib chiqdilar otabek o'zi bilan ko'rishgan mundagi ikkita yot kishini tanimag'anliqdan bir ikki qayta ularni ko'z ostidan kechirdi buni payqagan ziyo shohchi ularni otabekka tanitdi amakilaringizni siz tanimagandirsiz albatta bu kishi otangizni eng yaqin do'stlaridan mirzakarim qutidor bu zot andijon savdogarlaridan akrom hoji mirzakarim ismlik qirq besh ellik yoshlar chamasida qora qosh qora ko'z ko'rkam yuz yaxshig'ina kiyingan bir kishi bo'lib akram hoji ellik besh yoshlar orasidagi bir keksa edi otabek qaytadan mirzakarim qutidorni ko'zdan kechirdi ota qadrdonlari bilan tanishtirganingiz uchun rahmat amaki otam sizlardek yaqin do'stlariga salom aytishni menga omonat topshirgan edilar rahmat rahmat majlis ziyoshohchining uyida otabekning mehmondorchiligi uchun yig'ilgan yuqorida ismlari o'tgan zotlardan boshqa homid rahmat ham hasanali bor edilar tanishtirishdan so'ng otabek bilan qutidorning ko'zlari bir birlariga tez tez uchrasha boshladilar qutidor nimanidir otabekdan so'ramoqqa og'zini jo'plab tursa ham akram hoji bilan ziyo shohchining alla narsa to'g'risidagi gaplari keti uzilmay davom etar edi ularning ko'zi uchinchi to'qnashishda qutidor kulimsirab qo'yib so'radi meni eslay olasizmi dik yo'q amak necha yoshga bordingiz yigirma to'rt yoshga <laughs> voqean siz meni eslay olmassiz men toshkentda qutidorlik qilgan vaqtimda taxminan siz besh olti yoshlik bola edingiz <laughs> go'yoki men toshkentda kechagina turgandek va kechagina sizning hovlingizda mehmon <laughs> bo'lgandekman <laughs> ha ammo haqiqatda oradan o'n besh yigirma yil o'tib siz ham katta yigit bo'lgansiz umr otilgan o'q emish siz bizning hovlida bo'lganmisiz ko'p martabalab mehmon bo'ldim ul vaqtda bobongiz ham hayotda edilar amakingiz bizning hovliga kelib turadigan vaqtlarida siz yosh bola edingiz bek amakingiz sizni saroylariga ham olib tushar edilar taassufki eslay olmayman hoji akamiz bu kunda qanday ish bilan mashg'ullar toshkent begi yonida mushovir sifati bilan turadilar azizbek bu kunda ham toshkentga hokimdir shundoq sotqi bek ketsin aziz bachcha deng ha bachcha <laughs> yaqing'inadan musulmon cho'loni bazmi shu aziz bachcha bilan qiziradi ha <laughs> homid ulug' bir narsa kashf etganday mag'rur majlisga qarab chiqdi homidning zaruratsiz ayb tekshirishi majlisga yotroq tuyulgan bo'lsa kerak bir birlariga qarashib oldilar bu o'rinsiz tekshirish majlisni biroz sukutga yubordi da so'ngra akram hoji savolida davom etdi hokimingiz juda zolim emish bu to'g'ri so'zmi to'g'ri so'z azizbek zulmidan aholi juda to'yg'an otabekning bu javobidan yolg'iz akram hojigina emas balki majlisning boshqa a'zolari ham ajablandilar otasining vali ne'mati bo'lgan bir bekning zulmini iqror etish haqiqatan ham taajjubga loyiq edi azizbekning turkiston xonlig'ining eng zolim va mustabid sanalgan beklarining biri va uning o'z qaramog'ida bo'lgan Toshkent aholisiga qilgan zulmlari Farg'onaga doston, ammo Akram hojining bu savoli Azizbekning eng yaqini bo'lgan bir kishining o'g'lini sinab ko'rishlik uchun edi. Bu sinash natijasi Akram hojining taajjubini orttirdi va buning sirrini bilishga qiziqsindi. otangiz azizbekni mushoviri ekan nima uchun uni biroz bo'lsa ham yo'lga solmaydir kechiringiz amak siz otamning mushovirlig'ini boshqacharoq anglaganga o'xshadingiz bizning beklarga hukm vaqtida ham mushovir bo'lmoq imkonsiz narsadir otam azizbekning mushoviri va yaqin musohibi sanalsa ham va lekin bu juz'iy ishlardaginadir buning uchun sizga bir misol keltiray bu ish shu yaqin oralardagina bo'ldi toshkentdagi jumalik gap majlislaridan birida bir kishi azizbekni maqtar va bu maqtovga qarshi ikkinchisi nega muncha maqtaysan azbekning asli bir bachchada der ularning bu muzokaralarini chetdan eshitib turgan xufiyalardan biri bu so'zni azbekning qulog'iga yetkazur ertasiga azizbek mazkur ikki kishini o'z huzuriga oldirib maqtovchiga ulug' mansab ato qilar va ikkinchisini o'limga buyurar bu hukm majlisida hozir turgan otam mahkumning gunohini so'raganida azizbek jallodga baqirar tezroq olib chiq otam tag'in qulluq qilganida jallodga buyurar qo'lingdag'ini bo'shatib o'rniga hojini olib chiq mana ko'rdingizmi otamning qadru qiymatini bo'lmasa aholi xonga shikoyatnoma yozmaydirmi nechanchi shikoyatnomani so'raysiz azizbekdan zulm jafo ko'rganlar bilan birlikda endi o'ninchi shikoyatnomamizni yuborgandirmiz lekin xonning yo'lboshchisi bo'lgan kishining o'zi zulmda azizbekdan necha zina baland o'rinni ishg'ol etguvchi kimsa bo'lsa biz qandoq qilaylik ammo shunisi ham borki shu keyingi vaqtlarda azizbek qo'qonning yorliq va farmonlarini iltifotsiz qoldira boshladi itoatdan bosh tortmasin degan mulohazada yozgan shikoyatlarimizdan markazning ko'z yumishi ham ehtimoldir har holda toshkent aholisi azizbek istibdodidan ortiq to'yindi kimdan ko'mak so'rashga ham bilmaydir yusufbek hojining qanday odam ekani ayniqsa akram hojiga anglashilib bu to'g'rida ortiq bahs qilinmadi va so'z boshqa xususlarga o'tdi ziyofat samimiyat bilan chaqirilganlikdan dasturxon qadrlik mehmonga maxsus turlangan edi ziyo shohchi bilan o'g'li rahmatning har zamon mehmonlarni dasturxonga qistashlari boshqalarning ishtaholarini ochishga sabab bo'lsa ham ammo bizning otabekka sira ham asar qilmas xayollanib o'ltirar edi ul nima to'g'rida xayol surib qaysi to'g'rida o'ylar edi buni bilish qiyin bo'lsa ham biroq uning hozirgi ba'zi harakatlari diqqatni jalb etarlik edilar hayol surar ekan uning ko'zlari ixtiyorsiz kabi qarshisidagi qutidorga qaraydirlar qutidorning ko'zi o'ziga tushdi deguncha ko'zini undan olib dasturxondagi ko'ngli tilamagan narsalarga o'rina boshlaydi otabekning bu holini majlisdagilar sezmasalar da ammo homid uni taqib etgandek edi savdo bilan qanday shaharlarga bordingiz bek o'zimizni shaharlardan ko'pini ko'rdim o'ris shaharidan shamayga ham bordim ha ha siz shamayga ham bordingizmi ha o'tgan yili borgan edim borishim noqulay bir vaqtga to'g'ri kelib ko'p mashaqqatlar chekdim <laughs> chin savdogarsiz emishsiz biz shu yoshga kelib hali o'zimizning kattaroq shaharlarimizni ham ko'rolmadik <laughs> siz o'risning shamayigacha borgansiz yurgan daryo o'ltirgan bo'ryoymish ha yurgan daryo o'ltirgan bo'yroymish o'ris shaharlariga borib savdo qilg'uvchilar turkistonda juda oz hisobda bo'lib chet ellarni ko'rgan otabek majlisga tansiqlandi o'rislar to'g'risida allaqanday xayoliy rivoyatlar eshitib yurgan qutidor va ziyo shohchilarning otabekdan haqiqiy holni bilgilari kelib undan shamayda ko'rib kechirganlarini so'radilar otabek shamay xotirotini so'zlab berdi o'rislarning siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotlarini eshitguvchilarni tongga qoldirib ortiq tafsiloti bilan aytishga turdi shamayga bormasimdan ilgari o'z hukmdorlig'imizni ko'rib boshqalar ham shundaydir deb o'ylar edim lekin shamay mening bu fikrimni ost ust qilib o'zimni ham butunlay boshqa kishi yasadi men o'risning idora ishlarini ko'rib o'z idoramizning xuddi bir o'yinchoq bo'lganligini iqror etishga majbur bo'ldim bizning idoramiz bu kungi tartibsizligi bilan ketaversa holimizning nima bo'lishiga aqlim yetmay qoldi shamayda ekanman qanotim bo'lsa vatanimga uchsam to'ppa to'g'ri xon o'rdasiga tushsamda o'risning hukumat qonunlarini birma bir arz qilsam xon ham arzimni tinglasada barcha elga yorliq yozib o'risning idora tartibini dasturil amal etishga buyursa men ham bir oy ichida o'z elimni o'risniki bilan bir qatorda ko'rsam ammo o'z elimga qaytib ko'rdimki shamayda o'ylaganlarim oshiqqanlarim shirin bir xayol emish bu yerda so'zimni eshitguvchi birov ham bo'lmadi bo'lsalar ham sening orzungni shu xonlar eshitadimi shu beklar ijro qiladimi deb meni ma'yus qildilar ilgariroq men ham ularning gapiga bovar qilmay yursam ham so'ngidan to'g'ri so'zni aytganlarini bildim darhaqiqat mozoristonda hayya alal falah xitobini kim eshitardi majlis otabekning shamay taassurotini maroq bilan eshitgan shu kungacha hech kimdan eshitilmagan uning fikrlariga ajablangan edi istiqbol qayg'usi tushiga ham kirmagan bu turkiston otalari otabekning daruni dildan chiqarib aytgan gaplaridan hissasiz qolmadilar amiru umarxondek odil podsho bo'lsa biz ham o'risdan oshib ketar edik bizning bu holga tushishimiz o'z fe'li quyimizdan to'g'ri to'g'ri menimcha o'risning bizdan yuqoridalig'i uning ittifoqidan bo'lsa kerak ammo bizning kundan kunga orqaga ketishimizga o'zaro nizoyimiz sabab bo'lmoqda deb o'ylayman boshqa xil aytganda ziyo amakimning fikrlari qisman to'g'ri oramizda bu qo'rqinch holatga bahaqqi tushunadirg'on yaxshi odamlar yo'q bilaks buzg'uvchi va nizochi unsurlar tomir yoyib har zamon sodda xalqni halokat chuquriga qarab tortadirlar bu kungi qora chopon va qipchoq nizolarini sizga bir timsol o'rnida ko'rsatayin o'ylab ko'rilsin bu nizolardan bizga qanchalik foyda va qipchoq oynalarga nima manfaat hosil bo'lmoqda faqat bundan foydalanuvchilar ikki xalq orasiga adovat urug'ini sochib yurg'uvchi bir necha ig'vogar boshliqlarginadir masalan musulmon qulni kim xolis odam deb o'ylaydir buning yurt uchun qon to'kishdan boshqa nima foydasi tegdi musulmon qul o'z g'arazi yo'lida orada yo'q nizolarni qo'zg'ab kuyovi sheralixonni o'ldirdi gunohsiz murodxonni shahid etdi qo'y kabi yuvvosh toshkent hokimi salimsoqbekni o'ldirib o'rniga azizbekdek zolimni belgiladi va o'zini mingboshi e'lon qilib aqlsiz bir go'dakni xon ko'tarib el yelkasiga mindi tuzuk agar musulmonqul bu ishlarni bir yaxshi maqsadni kuzatib qilganda zolimlarni o'rtadan ko'tarib yurtga osoyish berganda unga kim nima deya olur edi holbuki toshkent tarixi misli ko'rilmagan azizbek kabi vahshiyni faqat musulmonqul qo'lidan oldi basharti musulmonqul chin inson bo'lsa insondan vahshiy tug'ilganini hech kim eshitgan chiqmas modomiki o'z g'arazi yo'lida istibdod orqali el ustiga hukmron bo'lg'uvchilar yo'qotilmas ekanlar bizga najot yo'qdir magar shunday g'arazchilarni ular kim bo'lsalar ham ish boshidan quvlash va ular o'rniga yaxshi va xolis odamlarni o'tkazish najotimizning yagona yo'lidir otabek majlisga tamoman yangi va eshitilmagan fikrlarni so'zlab ketdi ular bekning og'ziga anqayishib qolgan edilar darhaqiqat o'zaro bitmas nizolarning asli manshayini u yaxshi anglab tahlil qilar va durust qiymat berardi uning shu yo'sin mulohaza va fikrlari majlisga chuvalg'an ipning uchini topib berganday bo'lib lafzan bo'lmasa ham ma'nan ularning tahsin va olqishlarini oldi otabek xuftan namozi uchun tahorat olishga mehmonxonadan chiqdi otaning bolasida umri uzoq bo'lsin yigitlarimiz ichida eng aqllig'i ekan agarda xon ko'tarish manim qo'limda bo'lsa edi xon qilib otabekni ko'tarar edim o'zi o'qiganmi toshkent beklar begi madrasasining peshqadam mullabachalaridan edi lekin uch yilcha bo'ldi xo'jamiz madrasadan olib savdo ishiga qo'ydilar ha xudo har narsadan ham bergan yigit ekan ahli majlis otabekni ko'klarga ko'tarib maqtar edi lekin homid bu maqtashlarga ishtirok etmas va nimadandir g'ijing'andek ko'rinardi shu orada qutidorning uylanganmi deb hasanaldan so'rashi homidga yana boshqacha holat berdi hasanalning so'rag'uvchiga bekning qiz yoqtirmasligini sabab ko'rsatib shu kungacha uylanmay kelganligini tafsili bilan hikoya qilib berishdan so'ng ul toqatsizlanganday bo'ldi balki begingizning tamalari xon qizidadir eh, bunda yigitlar uylanganlarda ham kishi qizini umr bo'yi azob ichida o'tkazadirlar men uning xon qizini olish maqsadi borligini bilmayman biroq u xon qizini olsa arzimaydirgan yigit emas hatto zar xarid qilib bo'lganim holda menga ham qattiq so'z aytishdan saqlangan bir yigit o'z nikohida bo'lgan ozod bir qizga albatta zahmat bermas deb o'ylayman ba'zi xotin uradigan va xotin ustiga xotin olib xotinlariga zulm qiladigan hayvon sifat kishilardan bo'lib ketishi menimcha ehtimoldan juda uzoqdir inim mulla homid hasanali o'tgan faslda homidning o'z og'zidan xotinlariga qarshi qamchi ishlatganini eshitgan edi shunga binoan uning bu oxirgi jumlasi homidni yerga qaratib lom deyishga majol bermay qo'ydi ziyo shohchi qaynisi homidga tuzatildingmi degandek qilib qaradi va hasanalidan afv so'radi kechirasiz ota bizning homidboy shunaqa qo'ransa gaplar uchun yaratilgan odam bahslashish uchun homidga yo'l qolmagan edi bir turlik iljayib yer tegidan hasanaliga ko'z tashladi oshdan keyin boshlab homid so'ngra boshqa mehmonlar tarqalishdilar otabek bilan qutidorning yo'llari bir bo'lganliqdan birgalashib ketdilar qutidor hovlisiga qayrilar ekan bek bilan xayrlashdi albatta bir kun biznikiga marhamat qilasiz tuzukmi xo'p amak bizniki mana shu burchakdagi eshik qaytaga bu kun biznikida qolsangiz bo'lmasmi rahmat xayr salomat bo'lingiz ular to'xtab so'zlashgan o'rinlardan xayrlashib uzoqlashgach shundagi bir burchakdan choponig'a burkangan bir kishi chiqib haligilar kelgan tomonga qarab yurdi hasanali hujraning uzun burama qulfini ochib ichkariga sham yoqdi va bekning to'shagini yozib uning kirib yotishini kutib turdi ammo otabek nima uchundir tez bermadi hujra eshigini ochilganidan sham yoqilib o'rin yozilganidan go'yo xabarsiz kabi ustunga suyalgancha qotib turar edi

chunki uni yotqizib yoqilg'on shamni o'zi bilan narig'i hujraga olib chiqmoqchi edi biroq otabek to'shagi yonig'a o'ltirdi da yana o'ylab qoldi otabek bir necha kunlardan beri hasanalining ko'ziga boshqacha ko'rinar edi hasanali otabekda shu kungacha ko'rilmagan qiziq bir holatga 5-6 kundan beri ajabsinib yurardi ajab ajabsindirgan holat ham bekning shuning singari xayol ichida barchani unutib qo'yishi va boshqa ishlarga e'tibor va parvosizligi edi hasanali bekning hozirgi ipidan ignasigacha bo'lgan qiziq holini uzoq kuzatib turdi lekin otabek xayol surishdan zerikmasa ham hasanali kuzatishdan zerikdi menda yumushingiz yo'qmi otabek bu gapni anglamadi shekilli hasanalining yuziga ko'tarilib qaradida yana ko'zini bir nuqtaga tikib qoldi bu holatdan hasanalning andishasi ortib bekning bunchalik angravlanishiga qanday ma'no berishni ham bilmasdi otabek shu holda tag'in qanchag'achadir o'ltirdi nihoyat uyqudan uyg'ongan kishidek so'chib o'zini kuzatuvchiga qaradi chiqib yotmaysizmi menda yumushingiz yo'qmi nima yumushim bo'lsin shamni ham olib keting hasanali shamni olib o'z hujrasiga chiqdi uning hujrasi otabekniki bilan bir qatorda bo'lib gazmol poyafzal va shuning singari mollar ila to'lg'an va otabekdan boshqa alohida hujrada turishi ham shu mollarni saqlab yotish uchun edi hasanali o'rnini yozar ekan tavba deb qo'ydi yuqorida so'zlanganidek otabekdagi bu holatni birar haftalardan beri payqasa ham hozirgidek andishaga tushmagan va bunchalik diqqat etmagan edi xo'jazodasidagi bu holat uni har turli mulohazalarga olib keta boshladi to'shagi ustiga o'ltirib oq soqolini o'ng qo'li bilan tutamlab o'ylar edi savdo to'g'risida biror xato qildimi shoxchilikda taomdan tuzukroq totinmadi biror og'rig'i bormikin musofirchilikda og'risa bu mulohazalarining bittasiga ham o'zi qanoatlanmadi zero savdo to'rlari undan yashirin emas og'rig'anda ham albatta shikoyat eshitar edi o'ylab o'ylab bir narsaga ham aqli yetmagach o'rnidan turib toqchada yonib turgan shamni o'chirdi hujra orqa o'ngini ajratib bo'lmaslik qorong'ilandi qorong'ida turtinib hujra eshigiga keldi da avaylab g'ichirlatmay eshikni ochdi va sekingina tashqariga bosh chiqarib saroyni kuzatdi kishi yo'qliqqa qanoat hosil etib mahschan oyog'ini ohista qo'yib otabek hujrasining yonida to'xtadi saroyni yana qarab chiqdi saroy qop qorong'u tinch uyquda ammo bu tinchlikni saroy otxonasidagi otlarning kart kurt xashak chaynashlari va atrofdagi xo'rozlarning qichqirishlarigina buzar edilar hasanali sekingina daricha ostiga yotib hujra ichiga quloq soldi hujra ichi tinch edi oradan uch to'rt daqiqa fursat o'tib hujradan ship etgan tovush eshitmadi tag'in bir necha daqiqa quloq uzmay turib so'ngra o'rnidan qo'zg'almoqchi bo'lgan edi ichkaridan uf degan ihrash eshitdi hasanalining quloqlari tikkayib o'rnidan turdi ko'zi olalangan edi bek og'riq dedi ko'ngildan va jazmlanib hujra eshigiga yurib keldi eshikni ochib otabek yonig'a kirmakchi edi eshikni itarishga borgan qo'lini qoldirib balki og'riq emasdir deb to'xtaldi yana kiraymi yo'qmi deb ikkilanib turgandan keyin yurib o'zining hujrasiga keldi ammo otabek to'g'risidagi tashvishi boyag'idan o'n qayta ortgan edi yeshinib uxlarga yotgan bo'lsa ham bekning xususi uni ko'z yumg'ali qo'ymadi bek to'g'risida har turli xayollarga bormoqda edi yusufbek hojining o'g'lim yosh sen dunyoning issiq sovuni tatig'an va manim ishongan kishimsan o'g'limning har bir holidan xabar olib turish sening vazifangdir deb ta'kidlashi otabekning onasi o'zbek oyimning yoshliq ko'z bilan seni xudoga otamni senga topshirdim deb yolborishlari zorillashlari uning quloqlari ostida takrorlangandek bo'lar edilar uxlab ketarmadi ko'ynakchan egniga choponini yopinib o'rnidan turdi hujradan chiqib otabek darichasi ostiga yana kelib o'ltirdi tun ayoz izg'iriq yel to'rt tarafga yugurib jon achitmoqchi bo'lar edi hasan ali yarim yalang'och holda junjayib daricha ostida izg'iriq quchog'ida o'ltirur edi ul yegan sovug'iga iltifot etmas vujudini izg'iriqqa topshirib fikrini hujra ichiga yuborgan edi hujra ichiga bir muncha quloq solib o'ltirgandan keyin o'zim tin olib boshini tirqishdan uzdi otabekning pishillab uxlagan tovushini eshitib bir darajada tinchlandi vasvasadan yozg'on bo'lsa ham o'rnidan qo'zg'almadi nima uchundir tag'in ham sovuqqa junjib o'ltira berdi oradan yana bir necha daqiqa fursat o'tib hasanali tamom tinchlandi ham turib ketmoqchi bo'ldi va shu holatda ichkaridan uyqusirash eshitdi qora ko'zlari kamon qoshlari oy kabi yuzlar kulib boqishlar cho'chib qolishlar hmm. bek oshiq chindan oshiqmi tanish bo'lmagan bir shaharda kimning bo'lsa ham qiziga uchrashsin besh olti kun ichida bu yangliq uyquda ham masalaga bu jihat bilan qarab bekning ishqiga ishongusi kelmas edi ammo ikkinchi tomondan qulog'i ostida bekning o'z og'zidan eshitilgan kulib boqishlar cho'chib qochishlar jumlalari takrorlangandek bo'lib xo'jazodasidagi bir necha kunlik o'zgarishga muhabbatdan boshqa hodisa deb ma'no bera edi bu ikki turlik masalalarning o'ng terisini aylantirib muhokama qildi va o'lchadi hasanalining o'zi tarozining ishonmaslik pallasida bo'lsa ham kulib boqishlar cho'chib qochishlar hamon quloqlari ostida takrorlanar edilar tun tong otarga yaqinlashgan uning uyquliq miyasi hech bir turlik bu muammoni yechab bilmas edi ko'p o'ylasa ham bir qarorga kelolmadi ammo ertaga bekning o'zini sinab ko'rmoqchi bo'lib ko'zi uyquga ketdi ertalabki choy hozirlangan otabek xomush o'tirib hasanali ersa uning holini taqib etmakda edi oradagi so'zsizlik bir piyoladan choy ichguncha buzilmadi oxirida hasanali otabekning tusiga bir necha ko'tarilib qo'ydi bir necha kundan beri xomush ko'rinasizmi bilmadim xomushligim sizga ham sezildimi bilmadim ha marg'ilon havosi mujozimga to'g'ri kelmaganga o'xshaydir ha aytganingizdek marg'ilonning havosi buzuq ekan bir ikki kundan beri meni ham ahvolim o'zgara boshladi marg'ilondan tez jo'namasak men ham ishdan turgan o'xshayman bu gapdan keyin hasanalining ko'zi bekka tikilgan edi agar tundagi uyqusirash hasanalining o'ylagan ehtimoliga to'g'ri kelsa o'zining haligi so'zi otabekka bir o'zgarish berishida shubha qilmas edi otabek boshi berk ko'chada qolgandek bo'ldi javobga qiynaldi ketamiz mol baholari to'g'risida bitisha olmay turamiz olg'uvchilar arzon so'raydilar shuning uchun shuning uchun tag'in bir necha kun qolishimizga to'g'ri kelarmikin bilmadim hasanalning sinashi nihoyatiga yetgandek bo'ldi hatto yuqoridagi javobni eshitgan vaqtida nima uchundir o'zini bir turlik kulgidan arang to'xtatib qolgan edi yana o'rtada xomushlik hukm surib hasanali ishni tuzukrak ochish va yo shu kuyi qoldirib ketaverish talashida edi hasanali bekning bir sirriga o'zini mahram hisoblaganlikdan darhaqiqat otabekka mahram bo'lishga loyiq bir mehribonchilikqa ega bo'lganlikdan xo'jazodasi bilan ochiq so'zlashish fikriga keldi bir necha daqiqa muqaddima uchun reja qurib o'ltirgandan so'ng tilga keldi o'g'lim otabek so'zlangiz aytingizchi men sizni kimingiz sizmi siz otam bo'lmasangiz ham meni otalik muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz ya'ni ma'naviy otam barakalli o'g'lim javobingiz o'z o'ylaganimchadir endi sizdan shuni ham so'rayman xo'jasi sodiq bir qul sizning ta'biringizcha ma'naviy bir padar o'z o'g'li yomonlik sog'inarmi bu to'g'rida javob beringizchi so'zingizga tushunolmadim ota shundoq bo'lsa ham javob beraman bu kungacha siz yolg'iz mengagina emas bizning oilamizga otalik mavqeida turib yaxshilikdan boshqani sog'inmay kelasiz ilgariroq balki shundoq bo'lgandir ammo endi ayniqsa siz ayniqsa men ochib so'zlangiz ayniqsa sizning menga saqlagan ishonchingiz tugallanganga o'xshab o'zimdan qandoq kamchilik o'tgan ekan hayratdaman qiziq gaplarni so'zlaysiz menga qandoq yomonlik sog'indingizki sizga ishonchim bitsin vasvasalanishning o'rni yo'q bundan so'ng ham sizning xayrixohona kengashlaringizga ham vujudingizga muhtojman omonatim boshqam bundan keyin ham ona qorinda saqlangandek sizda saqlanishiga ishonaman va bunga sizning ham amin bo'lishingiz kerak ota lekin til bilan ko'ngil boshqa boshqadir o'g'lim yanglishasiz ota yanglishmayman bil aks bilib qanoatlanib so'zlayman tilim bilan ko'nglimning boshqaligini isbot qilingiz mendan yashirib yurgan bir siringiz bor sizdan yashirgan sirim bor bor o'g'lim bor agar davoingiz to'g'ri bo'lsa menga chindan o'z kishim deb qarasangiz o'sha sirni yashirmangiz hali shunaqa sizdan yashirin sirim bormi bor bo'lmasa marhamat qilib kashfingizni so'zlangiz marg'ilonga kelgan kunlardan boshlab sizda qiziq bir holat bor siz bu holatni marg'ilon havosi yoqmadi deb ta'bir qilsangiz ham men bundan boshqa narsalar payqayman otabek hasanalining maqsadiga tushunolmay majhul unga nazar tashladi otabek o'ziga qattiq tikilib turgan hasanalidan yuzini chetga burishga majbur bo'ldi go'yo bu sehrgar chol hamma sirni betdan o'qib olar edi hasan alini hamon o'ziga tikilib turganini bilib manglayini qashig'am bo'ldi davom etingiz bu sirringizni mendan yashirmoqchi bo'lasiz chunki hayr yashirmoqqa ham balki haqqingiz bordir ammo shu kuyi sir saqlash bilan biror natijaga yetish mumkinmi mü? otabek qip qizarib gunohkorlardek yerga qaragan edi hasanalining yuziga padarona tarahum tusi kirib keksalarga maxsus ohangdor bir tovush bilan bekning ustidagi og'ir yukni ola boshladi aybi yo'q o'g'lim muhabbat juda oz yigitlarga muyassar bo'la turgan yurak javharidir shuning bilan birga ko'p vaqtlar kishiga zararli ham bo'lib chiqadir shuning uchun kuch sarf qilib bo'lsa ham unutish ko'p o'ylamaslik kerak bu keyingi gap bilan otabek ko'tarilib hasanaliga qaradi va uzoq tin olib yana yeriga boqdi go'yo buning ila unutish mumkin emas degan qat'iy so'zni aytgan edi oraqa so'zsizlik kirdi ikkisi ham fikrga tolg'an edi hasanalining ortiqcha berilib o'ylagan kezda soqolini qayirib tishlaydirgan bir odati bo'lib hozir ham soqolini yamlash bilan mashg'ul edi uzoq o'ylagandan so'ng ishning ochilmay qolgan qismini yeyishni boshqa vaqtga qoldirmoqchi bo'ldi chunki otabek shuning o'ziga ham yaxshigina qizarinib bo'rtingan edi Bayavsal bozori va uning burchagidagi hovli. Hovlining kun chiqarida kun botishga qarab solingan uncha maxtarliq bo'lmasa ham ammo zamonasining oldingi binolardan hisoblangan bir ayvon bilan bir uyga ko'z tushadi. sahn va binolar kishi zotidan bo'sh shuning uchun bu hovli oilaning tashqargi qismi mehmonxona ekanligi anglashilur sahnning tun va kunbotar jihatlari kichkina hujralar bilan o'ralgan va bu hujralarning barcha eshiklari yopiq va quluplangan holda bo'lib mollar bilan bandlig'i va uy egasining davlatli kishi bo'lganligi bilinur hovlining to'rt tarafi turlik ehtiyoj binolari bilan va to'rdagi binoning ikki biqini katta uylar bilan o'ralgan bo'lib shu ikki uyning orasiga o'ltirgan koshinkor va naqshin chorhari ayvon bu hovlining birinchi martaba ko'zga chalanadirg'an ortiqchaliklaridandir shu chorhara ayvonning o'rta bir yerida ustiga atlas ko'rpalar yopilgan tanchaning to'rida devorga suyanib avrasiga qoramovut sirilgan sovsar po'stin kiyib bir kishi o'ltiradir bu kishi bilan ikkinchi martaba tanishib o'ltirmaymiz chunki bu odam o'quvchi bilan tanishgan mirzakarim qutidor tanchaning ikki biqinida ikki xotin bulardan bittasi ichidan atlas ko'ynak ustidan otmi xon atlas kiygan boshiga oq takanani xom tashlagan o'ttiz besh yoshlar chamaliq go'zal xushbichim bir xotin yuzidan muloyimliq eriga itoat to'g'riliq ma'nolari tomib turgan bu xotin iqtidorning rafiqasi oftob oyim ikkinchisi yetmishlardan o'tgan bir kampir oftob oyimning onasi oyisha bibi o'choq boshida qo'pol qirq besh yoshlar chamalig' yana bir xotin choy qaynatib yuradi bu xotin ersa oilaning cho'risi to'ybeka biz bular bilan tanishishni shu yerda qoldirib ayvonning chap tarafidagi daricha orqali uyga kiramiz ham uyning to'rig'a solingan atlas ko'rpa par yostiq quchog'ida sovuqdan erinibmi va yo boshqa bir sabab bilanmi uyg'oq yotgan bir qizni ko'ramiz uning qora zulfi par yostiqning turli tomoniga tartibsiz surati to'zg'ib qo'yuq jingila kiprik ostig'i tim qora ko'zlari bir nuqtaga tikilganda nimadir bir narsani ko'rgan kabi qop qora kamon o'tib ketgan nafis qiyiq qoshlari chimirilganda nimadir bir narsadan cho'chigan kabi to'lg'in oydek g'uborsiz oq yuzi biroz qizilliqqa aylanganda kimdandir uyalg'an kabi sariq ro'pa atlas ko'ynakning ustidan uning o'rtacha ko'kragi biroz ko'tarilib turmoqda edi turib o'ltirgach boshini bir silkitdi da ijirg'anib qo'ydi silkinish orqasida uning yuzini to'zg'igan soch tolalari o'rab olib jonsiz bir suratga kirgizdi bu qiz suratida ko'ringan malak qutidorning qizi kumush bibi edi kumush bebi bir necha kundan beri sovuq havo tegdirib bosh og'rig'i va ko'z tinishga o'xshash og'riqlardan shikoyat qilib yurar shuning uchun onasi tinch uxlasin ortiq urinmasin deb bu kun namozga ham uyg'ottirmagan edi kumush kiyinib uydan chiqdi to'ybeka tomonidan hozirlanib berilgan issiq suv bilan yuzini yuvdi uyga kirib artinib tuzatingach ayvonga chiqdi ayvondagilarga salom berib otasining yonig'a kelib o'tirdi qutidor qizini kuzatdi Tuzaymisan, qizim yo'q otajon boshim hamon og'rib turadir qani peshonangni berchi oybo kumush Hala ısırın hali issig'ing bor qizim o'zingni teja o'rningni qalin qilib burkanib yot terlasang yorishasan qizim to'ybeka labbay kumushning choyini oqlab berchi Hop bo'ladi issig'i bor yuzi kızarıp burtup durup dur. Nah kechasi Bilmapsız. Nah meni qo'rqitib engi tenkani chiqardi isitmasi aralash allanechuk so'zlarni aytib chiqdi o'sha harorati g'arizaniki hammasi e, men bugun biror hakimdan so'rab ko'raychi ol qizim shu piyoladagi choyingni ichchi men bu kunga bir mehmon aytgan edim cho'ringni chaqirib mehmonxonani tozaladi ana bu yangi qoplagan ko'rpalaringni ber tanchaga o'shani yopsin katta gilamni ham chiqar uyingda mevalaring bormidi bor bor bo'lsa yaxshi birozdan so'ng et olib kirgizurman varag'i pishirib qo'yingiz qanaqa mehmon edi sen tanimassan toshkentlik bir yigit tag'in shu yerdagi uch to'rtta og'aynilar tuzukmi aytganlarimni o'qdingmi o'qdim o'qdim kumushbibi otasining so'ziga iltifot qilmadi qutidor do'koniga jo'nagandan keyin oftob oyim to'ybekani mehmonxonaga buyurdi va o'zi xamir qilishga o'ltirdi bibi xomush edi bir narsa to'g'risida o'ylarmidi yoki bosh og'rig'isi kuchlikmidi har holda namoz shomgul kabi yopiq edi qarshisida o'ltirgan buvisining o'tgan ketgandan qilgan hikoyalariga erinibgina quloq berar va ko'nglini ochish uchun aytilgan qiziq so'zlarga iljayish bilan javoblanar edi kumush bibi o'zining bir soatcha vaqtini shu kuyi kechirdi so'ngra o'rnidan turib kichkina latif oyoqlariga otasining yaqindag'ini olib bergan qala kafshini kiydi va oshxona yumushi bilan qorishib yotgan onasining oldiga bordi kumush bibi endi o'n yettini qo'yib o'n sakkizga qadam bosganliqdan bo'yi ham onasiga yetayozgan ammo jussasi onasiga ko'ra to'laroq edi onasining yumushiga biroz qarab turgandan keyin tashqariga tomon ketdi ayvonning bir chetidan mehmonxonada gilam to'shab uringan to'ybekaga qarang'an bo'ldi da ayvonning o'rta ustuniga kelib suyandi endi boyag'iga qaraganda biroz yengillangan sumon jon olg'uvchi qora ko'zlari harakatlana boshlagan bo'g'riqqan qizil yuzlari ochilinqiragan edilar ayvon ustuniga suyang'ach qora qiyiq qoshlarini chimirib ko'cha yo'lak tomonga qaradi biroz qarab turdi da ayvondan yerga tushib yo'lak tomonga ariq bo'yiga ketdi suv bir do'konning ostidan chiqib bu hovlida uch to'rt quloch shamasi ochiq havoda oqar va ko'prik tom ostiga ketar edi kumush pipi ariq bo'yidan bir o'rinni ko'zladida sakrab narigi yuziga o'tdi va cho'nqaydi uning ko'zlari muloyimg'ina suv ustiga og'dilar ariqning musaffo tiniq suvi yovvoshgina oqib kelar bibining qarshisiga yetganda go'yoki uning ta'zimi uchun sekingina bir charx urib qo'yar o'z ustida o'ltirgan sohiraning sehriga musahhar bo'lgan kabi tag'i bir kattaroq doirada aylangach ostagina ko'prik ostiga oqib ketar edi ariq suvining nihoyatsiz bu harakatini uzoq ko'zdan kechirib o'ltirg'ach qo'l uzatib suvdan oldi va yuzini yuvdi uning yuzini o'pib tushgan suv tomchilari bilan ariq harakatga kelib chayqaldi go'yoki suv ichida bir fitna yuz bergan edi ikkinchi uchinchi qaytalab yuz yuvishda bu fitna tag'i ham kuchaydi nozik oyoqlar toldilar shekilli sadaf kabi oq tishlarini bir ikki qaytalab chaydi ariq bo'yini va uning suvlarini tashlab ketdi boyag'i qarag'anda anchagina yengillanib ichkariga kirdi harakatlar ham bir muncha o'zgargan edi oyisha buvi undagi bu o'zgarishdan suyundi yengil tortdingmi qizim shukur endi ortiq urinma qizim tinch o'ltir qish kunlari bir tutam ha deguncha kech bo'ladi bukun ham ha degunchaga ham qolmay kech bo'lgan mehmonlarni kelishganiga yarim soatlab vaqt o'tgan edi qutidor mehmonlarni ixlos va samimiyat bilan kutar ziyofat quyuq suyuqlari bilan to'la to'kis davom etar edi to'ybeka ichkari bilan tashqariga yugurib dasturxon yangilar choy tashir edi xizmat tugalayozgandan keyin to'ybeka o'zining sovib qolgan oshini yemak uchun oftob oyimlar yonig'a o'ltirdi so'zdan so'z chiqib oftoboyim to'ybekadan so'radi mehmonlar qanaqa kishilar ekan tanidingmi naq siz yosh mehmonni ko'rmabsiz dunyoga kelmabsiz bir chiroylik bir aqllik tag'in o'zi hammadan yuqorida o'ltiradir hali yigirmaga ham bormagandir mo'ylovi ham endigina chiqa boshlagan naq bizga kuyov bo'ladigan yigit ekan <laughs> ana kumush eshitdingmi opangni so'zini to'y beka senga er topqan ha sen bo'lsang boshim og'riydir deb yotasan qolgan xizmatlaringizning bittasi endi menga er topish edi ey singlim singlim hali sen bilmaysan u yigitni bir ko'rginda hu deb ketavergin <laughs> sen tugul shu yoshim bilan meni ham unga tekkim kelib qoldi Ketmagir to'ybek aka tezroq tegib qoling koshki edi tegolsam men uning bir tikkaga ham arzimayman ammo sen bo'lsang uning bilan tenglashar eding teng tengi bilan attezak qopi bilanda <laughs> to'ybekaning shuningdek hangamalari boshqa vaqtlarda kumushni yaxshigina kuldirsa ham hozir unga yotishib kelmadi shekilli achchiqlangan kuyi yotish uchun uyga kirib ketdi oftob oyim bachchama chadir deb o'ylagan edi shuning uchun bu to'g'rida so'z ochmadi tashqaridan xabar olingchi choy kerak bo'ldimikin to'ybeka nari beri oshini yeb tashqariga chiqib ketdi oradan daqiqa vaqt o'tgan yo o'tmagan edi hovliqib ayvonga keldi voy qurib ketdim jonim chiqib ketdi ya Sen nima bo'ldi nega buncha qo'rqish Pochamdan dasturxonni olib qoqish uchun gilosni yonidan o'tarmanmi xo'sh allakim baloga turtilib ketdim qo'rqqanimdan oz qoldi dodlab yuborsam Chamasi mehmonlarga qarab turgan ekan voy o'lmasam kim balo ekan qorong'ida yaxshi ajrata olmadim e, tusini g'ira shira u e, qora xomitga o'xshatdim tag'in umi boshqami xudo bilsin shatu ushtir qildida chiqib ketdi siz abdulla qodiriyning o'tgan kunlar romani asosida tayyorlangan adabiy radio teatrining birinchi qismini tingladingiz ssenariy muallifi va rejissyor rustam qurbonov ovoz rejissyori nabijon hasanov bastakor mustafo bafoyev ovoz sozlovchilar klara yoqubova hamda farida muhammadjonova matnlarni oqqa ko'chiruvchi rohatoy xudoyberganova maslahatchi ne'mat do'stxo'jayev muharrir toyir yunus badiiy rahbar shoira yusupova